Kas ir liturģija? Kur mēs svinam liturģiju? Kāpēc mēs svinam liturģiju? Tu klausies raidījumu Liturģiskā vārnīca kopā ar priesteri Kārli Miķelsoni. Slavēts Jēzus Kristus! Raidījums liturģiskā vārnīca. Atkal tiekamies šajā ceturtdienā un šodien turpinām pārdomāt uh, to svētās mises daļu, kuru saucam par Dieva vārda liturģiju. Iepriekšējā reizē runājām par to, kas vispār ir lasījumi un kādā veidā viņi ir izkārtoti svētdienās, svētkos un darba dienās, runājam par to, ka ir A, B un C gadi svētdienām un lieliem svētkiem, ka katrā no šiem gadiem tad lasa vienu no pirmajiem trīs evaņģēlijiem, A gadā no Mateja, B gadā no Marka un C gadā no svētā Lūkasa, un kā darba dienām savukārt ir eh, divu gadu cikls, kurā evaņģēlijs ir nemainīgs, bet pirmais lasījums un psalms mainās tad pēc šī divu gadu cikla. Šodien vairāk pievērsīsimies tam, kādā veidā mēs klausamies Dieva vārdu, kādi ir mūsu žesti un kādas ir mūsu ķermeņa pozas, jo arī tām ir nozīme liturģijā, uh, ar tām mēs gan izsakām mūsu vienotību, gan tās arī veicina mūsu liturģisko lūkšanu un mūsu iekšējo sakopotību. Kāda tad ir pamat poza, uzklausot lasījums? Izņemot evaņģēliju, mēs sēžam. Liekas pašsaprotami, bet patiesībā sēdēt Dieva vārda liturģijas laikā – ir eh, priekšbaznīcas 2000 gadās garās vēstures patiesībā salīdzinoši eh, nesens ievedums. Proti jau viduslaikos parādījās eh, soli pie baznīcu sienām, kamēr pati baznīcas vidustelpa palika tukša. Tāda, kādu mēs redzētu tagad, piemēram, pāvesta uh, Eh, baziliku Svēto Pāvilu ārpus mūriem, ienākot iekšā redzētu, ka nav neviena krēsla, bet ka visa baznīca eh, ārpus kaut kādiem īpašiem pasaukumiem, kur šie krēsli tiek atnesti, ir pavisam tukša. Un eh, arī tāda bija prakse līdz pat reformācijai – ka cilvēki pārstāv, pārsvarā vai nu stāvēja kājās, senajā baznīcā bīskapi varēja atļaut arī saviem ticīgiem uz kādu brīdi apsēsties uz zemes, bet būtībā tā poza, ķermeņa poza liturģijas laikā bija stāvēt kājās lūkšanas laikā, un tad pirmajā gadu tūkstotī mešanos uz ceļiem visvētākā sakramenta priekšā aizvietoja ar dziļu noliekšanos. Bet sakarā ar reformācijas kustību, kurā sprediķis ir daudz garāks, tam ir daudz, nu, varētu teikt, arī centrālāka nozīme, tad tiek aizvien vairāk ierīkoti baznīcās soli, lai cilvēki varētu ērti apsēsties un klausīties šajā svētrunā, kur varēja ilgt diezgan daudz. Un pakāpeniski šī prakse tika pārņemta arī katoliskajā baznīcā. Līdz ar to vismaz 1500 pirmos pastāvēšanas gadus baznīcā lielākoties liturģijas laikā cilvēki stāvēja kājas – Un uh, tomēr sēdēšana uh, nav tikai kāds vēsturisks uh, mūsu uh, sabiedrības un baznīcas jaunievedums, bet gan uh, tam ir arī simboliska nozīme. Proti jau uh, par uh, Jēzu dzirdam, ka viņš bija apsēdies tajā brīdī, kad uh, sāka savu slaveno kalna sprediķi. Tas nozīmē, ka pirmām kārtām liturģiskā nozīme sēdēšanai ir, vai senākā sēdēšanas nozīme attiecās uz to, kurš runā, kurš saka mācību. Un tāda bija arī jūdu prakse, ka mācītājs sēdēja, sakot savu mācību, Un eh, tāpat arī redzam senajās kristīgajās baznīcās, bazilikās, centrā atrodas bīskapa sēdeklis. Aiz altāra vai kādā no malām vēlāk, un uh, pirmā vieta, no kuras bīskaps saka savu mācību, savu sprediķi, patiesībā ir tieši no viņam paredzētās sēdvietas, katedras – Mūsdienās visbiežāk bīskapi izmanto ambonu, izmanto uh, citas vietas, no kuras uzrunāt ticīgos, lai tie būtu labāk redzami, labāk dzirdami, bet uh, šī sēdēšanas attieksme ir uh, pirmām kārtām saistīta ar to, kurš māca. Tomēr sēdēt attiecās arī uz tiem, kuri klausās – jau Bībelē dzirdam par 12-gadīgo bērnu Jēzu, kurš ir aizgājis kopā ar saviem vecākiem uz Jeruzalemi, un kad vecāki beidzot pēc trīs dienām viņu atrod, viņi redz, ka viņš ir apsēdies un klausās rakstu mācītājos un tos izjautā. Tāpat arī Marija, Lācara un Mārtas māsa, Betānijā sēž pie Jēzus kājām un viņā klausās. Tātad arī tie, kuri klausās svētajos rakstos, ir apsēdušies, un tā varam iztēloties, ka varēja būt jau arī apustuļu laikā, ka cilvēki nestāvēja, bet gan klausījās apustuļus stāstam, sprediķojam, apsēdušies. Mēs sēžam Dieva vārda liturģijas laikā, kad tiek lasīts pirmais un otrais lasījums, tāpat kamēr tiek dziedāts psalms vai sekvencija, ja tā ir paredzēta, un arī sprediķa laikā. Savukārt mēs stāvam kājās pirms evaņģēlija dziedājuma laikā un evaņģēlija laikā, kā arī tad, kad apliecinām ticību un vispārīgās lūkšanas laikā. Un stāvēšana kājās – evaņģēlī laikā apliecina cieņu un godbību pret eh, Kristu, kurš uz mums runās no eh, sava evaņģēlī, jeb savā evaņģēlijā. Tas būs viņš, kurš mūs uzrunā, kurš ir klātesošs un darbīgs savā vārdā. Savukārt stāvēšana kājās ticības apliecinājuma laikā un vispārīgās lūkšanas laikā uh, ir, ka mūsu atpestīto, kristīto, atbrīvoto cilvēku pamatstāja. Tā ir mūsu cieņa, ka tagad mēs atbrīvoti no verdzības, no grēka, no nāvis, kā Kristus pēc augšām celšanās varam nostāties Dieva priekšā. Protams, katrai no šīm ķermeņa pozām attiecīgajā liturģiskajā uh, laikā un darbībā ir sava nianse, bet lasījuma laikā un Dieva vārda liturģijas laikā stāvēšana ir cieņa pret Kristu, kurš runā uz mums evaņģēlijā, kā arī mūsu lūkšanu poza, mūsu cieņas, Dieva, cieņas pilnā Dieva bērnu stāja mūsu debesu tēvu priekšā, apliecinot savu ticību un ticību izsakot mūsu kopīgās lūkšanas. Vienīgi lielās piekdienas kopīgajā lūkšanā ir saglabājusies tradīcija mesties ceļos. Latvijā reti, kad uh, mēs to redzēsim draudzēs, bet citās valstīs uh, bieži vien tiek izmantota uh, arī šī iespēja aicināt cilvēkus uz kādu brīdi nomesties ceļos starp šiem aizlūgumiem pavadīt kādu laiku klusumā, tādā veidā izrādot eh, zināmu gandarīšanu, eh, pazemību Dievu priekšā. Un eh, kādreiz šī mešanās ceļos lūkšanu laikā tika daudz biežāk praktizēta, bija tā saucamie gada ceturkšņi, kuros uh, tie bija vēsturiski uh, veidojušies no gada laiku pārmaiņām, gan vasarā, pavasarī, ziemā un rudenī, un pār, tās kļuva par tādām kā lūkšanu un gandarīšanas dienām, kurās bija arī uh, intensīvāka liturģiskā dzīve, uh, bija vigīlija ar daudziem lasījumiem, gluži kā lieldienu vigīlijā, un tad uh, lūkšanu laikā, kuras bija starp šiem lasījumiem, cilvēki bieži vien tika aicināti kādu brīdi lūgties uz ceļiem. Tātad Dieva vārda liturģijas laikā mēs ieņemam trīs pamatpozes. Sēžam, pirmām kārtām sēdēt var tas, kurš saka uzrunu, ja tas ir bīskaps, bet sēžam mēs, kas klausāmies Dieva vārdā, tāpēc, ka tā ir poza, kurā mēs varam vislabāk koncentrēties un uztvert šo vārdu, kurš mums tiek sacīts. Tā ir mūsu poza, kurā mēs esam kā mācekļi, kā skolnieki, ja vēlamies, kuri vēlamies, lai Dievs mūs pamāca, lai Dievs mūs uzrunā. Mēs stāvam kājās, atdodam godu Dievam, Kristum, kurš runā evaņģēlijā, un mēs stāvam kājās lūkšanas laikā. Šajā laikā piedāvāju noklausīties adventa laika mūziku, jo adventa laiks baznīcā ir viens no tiem liturģiskiem laikiem, kurš paskrien visātrāk. Esam to iesākuši, bet zinām, ka jau pēc dažām nedēļām varēsim svinēt Ziemassvētkus. Ak nāc, ak nāc Emanuēl, Rīgas svētā Franciska draudzes koris. klausīties. Šemā Izrēla, klausies Izrēla. Dieva vārda liturģijas svarīgākā attieksme ir tieši klausīties. Un tā nepavisam nav uh, kāda pasīva nodarbe, bet gan iesaista visu cilvēku, gan mūsu dzirdi, gan prātu, gan sirdi, gan gribu. Jo dzirdēto vārdu mēs vēlamies saprast, vēlamies to pieņemt un pēc tā arī vēlamies dzīvot. Un uh, priekšnoteikums, lai mēs šo vārdu sadzirdētu, ir klusums. Arī klusumam ir vieta liturģijā, ir sava nozīme un funkcija liturģijā. Pirmkārtām jau klusums, lai mēs varētu sadzirdēt vārdu, kurš tiek lasīts. Pēc iespējas klusums baznīcām. Un eh, pēc lasījumiem arī ir iespējams vismaz liturģiskās normas eh, eh, rosina šādu praksi, pēc lasījumiem arī ievērot nelielu klusumu, bet īpaši tas būtu atbilstoši pēc sprediķa. Redzam, ka pāvests savās misēs vienmēr vismaz kādu minūti pēc sprediķa paliek klusumā, un uh, tas ir laiks, kurā dzirdētais vārds, gan tas, kuru dzirdējām lasījumos, gan tas, kuru priesteris vai bīskaps vai tas, kurš ir uzrunājis ticīgos un kurš ir skaidrojis svētos rakstus, lai šis vārds paspēja mūsos uh, iesēst, iesēsties, iedzīt saknes, un uh, lai tas pēc tam mūsos būtu auglīgs. No kurienes tiek sludināts vārds? Protams, pirmā vieta ir ambona. Ambona ir vārds no grieķu valodas anabainēn, kas ir uzkāpt. Uzkāpt tāpēc, ka jau sanatnē cilvēki uzrunāja klātesošos no paaugstinājuma, no kādas vietas, kur viņu balss varētu sasniegt pēc iespējas vairāk un tālāk. Uh, klātesošos. Un eh, tieši Ambona ir vieta, no kuras vajadzētu un no kuras ir paredzēts lasīt lasījums. Gan eh, arī dziedāt psalmu, jo arī psalms piedar pie Dieva vārda liturģijas un ir atbilstoši, ja tas ir iespējams, to dziedāt arī no ambonas. Arhitektoniskā ziņā ambonai būtu labi, zināmā mērā, būt saistītai ar altāri, jo Dieva vārds, kurš tiek pasludināts no ambonas, pēc tam kļūst par miesu uz altāru un ir saprotam šī saikne starp abām mises daļām. Kristu, kurš ir klātesošs savā vārdā un kurš ir klātesošs savā sakramentā. Interesanti, ka kristieši ambonā saskatīja simbolu tukšajam Kristus kapam – un noveltējiem akmenim, jo tieši tā ir vieta, kurā tika pasludināta priecīgā vēsts. Augšām celšanās rītā, kad sievietes ir atnākušas pie Kristus kapa, viņas sagaida eņģeļi un saka, viņa šeit nav, viņš ir augšām cēlies. Un e, tā ir pirmā šīs priecīgās vēsts pasludināšanas vieta, līdz ar to būtu Atbilstoši, ka ambonas arī līdzīgi kā šis kaps vai kā šis kapa akmens būtu uh, tādas stabilas, uh, uh, stingras, uh, būtu uh, labi, ja tās nav pārnēsājums vai mobīles kā tāda nošu pults, bet gan, ka tās būtu uh, atbilstoši ierīkotas un uh, tādas vairāk vai mazāk apjomīgas. Kas lasa? Lasa pirmām kārtām lektori, kuri arī var būt iestādīti. Iestādīti tas nozīmē, ka viņi ir saņēmuši svētību šīm kalpojumam, ir īpaši tam sagatavoti, un varbūt arī tie, kurus priesteris uzaicina lasīt konkrētajā dievkalpojumā, zinot, ka viņi ir spējīgi to labi izdarīt. Un uh, gan tiem, kuri ir saņēmuši šo kalpojumu, kā uh, tādas uh, oficiālu iesvētību, gan arī tie, kuri tiek pieaicināti reizi uh, atkal no reizes, tad uh, protams, nepieciešams, lai viņiem būtu atbilstošās kvalitātes, lai viņi spētu skaidri un saprotami lasīt. Un lai saprastu šo tekstu, kuru lasa, lai tādējādi palīdzētu tajā iedziļināties un to uztvert arī klausītājiem. Lektori var būt gan vīrieši, gan sievietes, un arī psalmu tas, kurš ciet psalmu, arī viņš, protams, var būt vai nu kantors draudzē, kora dalībnieks tajās misēs, kurās psalms tiek dziedāts, un, protams, ka psalma tā gan radīšanā, rašanās konteksts ir tāds, ka tā ir izdziedāta lūkšana, zināmā mērā rečitēta lūkšana, bet uh, darba dienu misēs bieži vien šis psalms tiek arī lasīts, un tad to var lasīt arī lektors, kurš ir lasījis pirmo lasījumu. Kādā veidā norisinās šie lasījumi, kādas ir tās rituālās darbības, kas pavada klausīšanos un kādas ir mūsu atbildes un kādā veidā mēs iesaistamies uh, šajos lasījumos arī tie, kuri it kā tikai klausās. Proti no sākuma tiek pateikts, kas, kāda svēto rakstu grāmata tiek lasīta, un savukārt pēc lasījuma tiek pasludināts, ka latviski mēs sakam, tie ir svēto rakstu vārdi, latīņu valodā lekcionārijos, jeb tajās grāmatās, no kuriem lasa lasījums, uh, ir teikts verbum domini. Tas ir kunga vārds. Katrā ziņā tiek pasludināts, ka tas ir Dieva vārds, kuru mēs tagad esam dzirdējuši. Un eh, mēs esam eh, pieraduši, mums liekas, tas ir pašsaprotami, ka mūsu baznīcās svētajā misē tiek pasludināts Dieva vārds. Bet ir eh, interesanti, ka ir arī kristieši, kuri savās sapulcēs, savos dievkalpojumos, tās ir 20. gadsimtā un 21. gadsimtā radušās evaņģēliskās draudzes, kurās bieži vien nemaz nav atsevišķi svēto lasījumi, bet gan uh, neliels fragments, kurš pēc tam tiek iztirzāts prediķī. Mēs varam novērtēt to, ka mūs uzrunā svētais Dieva vārds, uh, ja varētu teikt, nepastarpināti. Tas ir kā, uh, tā ir kā liturģiska rit, liturģisks rits, kuram ir sava iedarbība, kurā šis vārds mūs pārveido un neatkarīgi no tā, kā un vai tas tiek pēc tam attīstīts un iztirzāts sprediķī. Ir minēts, ka tā vieta, no kuras tiek dziedāts psalms, ir ambona, bet Latvijas apstākļos, un arī Latvijas misālē ir arī atļauts to dziedāt kādā citā vietā visbiežāk. Tie ir kori, no kuriem no augšas tad uh, atskan šis psalma dziedājums. Uz aleluja dziedājumu mēs jau pieceļamies kājās un gatavamies uzklausīt evaņģēliju. Tikmēr arī tas, kurš gatavojas lasīt evaņģēliju, vai tas būtu diakons vai priesteris, lūdz svētību. Diakons to lūdz priesterim vai biskapam ar vārdiem svētī mani tēvs, un tad uh, mises vadītājs dod diakonam svētību sakot, Dievs kungs, lai ir tavā sirdī un uz tavām lūpām, lai tu cienīgi sludinātu svēto evaņģēliju un tiek sveitīts ar krusta zīmi. Tātad ne tikai mūsu piecelšanās kājās, bet arī Dieva svētības lūkšana pavada šo sagatavošanos evaņģēlija lasīšanai. Un, ja nav diakona priesteris, pats lūdzas, lai Dievs sagatavotu viņa lūpas, viņa sirdi, lai viņš varētu cienīgi pasludināt evaņģēliju, lai caur viņa lūpām runātu pats Kristus. Ambroziņā, Ambrozijāņu ritā ir saglabājusies tradīcija dot svētību un lūgt svētību arī pirms pārējiem lasījumiem, kas tādā veidā parāda to cieņu un arī godbību, kas ir pret Dieva vārda lasīšanu un pasludināšanu. Aicinu noklausīties vēl kādu no adventa laika iemīļotiem dziedājumiem. Šajā gadījumā tā ir adventa laika himna konditor Alme Siderum, svētais zvaigžņu radītāji, kas ir eh, adventa laika himna, kuru visbiežāk mēs dziedam stundu liturģijā. Conditor albes iderum, eterna lux credentium, Christe redemptor omnium, exaudi Esam atkal no īsas muzikālas pauzes atgriezušies pie raidījuma liturģiskā vārnīca, kurā runājam par uh, Dieva vārda liturģiju un par tiem ritiem, žestiem un ķermeņa pozām, kuras mēs uh, šīs uh, mises daļas laikā ieņemam un veicam esam nonākuši līdz eh, Dieva vārda liturģijas kulminācijai, kas ir evaņģēlija pasludināšana. Un eh, jau kādam, kurš būtu pirmo reizi ienācis baznīcā, pirmo reizi ienācis svētajā misē, un eh, nezinātu par to, kas īsti tur notiek, būtu skaidrs. Šajā brīdī notiek kaut kas svarīgs, jo cilvēki uh, ir piecelšies kājās un redz, ka svinīgajās misēs notiek īpaša darbība pie altāra proti diakons vai priesteris, ja nav diakona, dodas pie altāra un paņem evaņģēlie grāmatu, kas tur ir nolikta mises sākumā. Un ar šo grāmatu tad dodas procesijas veidā uz ambonu, no kuras evaņģēlijas tiks pasludināts. Svētajā misē arī liturģiskajām grāmatām, sevišķi evaņģēlijam, ir uh, sava nozīme. Tā ir grāmata, no kuras tiek pasludināts Kristus vārds, no kura tiek lasīts evaņģēlijs. Līdz ar to uh, šī grāmata, zināmā mērā, arī kļūst par Kristus simbolu, un tāpēc tā tiek izrotāti, cevišķi, ja mēs redzētu ļoti skaistos uh, manuskriptus un uh, dažādu dārgu metālu un izrotātos uh, vākus, kas uh, gan pirmajā, gan jau arī otrajā gadu tūkstotī uh, tika īpaši izgatavoti evaņģēlī grāmatam. Būtu pārsteigti, cik uh, augstu māksliniecisku kvalitāti uh, šīs liturģiskās grāmatas ir kādu laiku, eh, savu, savu laiku sasniegušas. Un eh, šī grāmata, kad eh, ir nolikta uz ambonas, tiek arī apkūpināta. Proti blakām tai nostājas kalpotāji ar svecēm un ar vīraku. Sveces – simbolizē ticības gaismu, svētā gara gaismu, kura nāk no Dieva vārda, kā arī ir eh, kā eh, cieņas eh, simbols, kā arī vīraks, kas tiek nests un ar kuru evaņģēlīja grāmata tiek apkopināta, norāda šo cieņu un pielūgsmi, kāda ir kristuma, kuras simbols šī grāmata ir kļūsi. Evaņģēlijs, uh, jeb, uh, tas ir uh, vīraks, simbolizē lūkšanas, un uh, šajā gadījumā ar vīraku tiek pagodināts Kristus. Šī evaņģēlija grāmata, jeb evaņģēlija uh, lasīšanas sākumā uh, Tas, kurš lasa, diakons vai priesteris, vispirms uzvelk krustu uz šīs grāmatas un tad uz savas pieres, uz savām lūpām un uz savām krūtīm, jeb uz savas sirds. Un to dara arī visi pārējie klātesošie. Tas nozīmē evaņģēlija uzklausīšanu, pasludināšanu mēs sagatavojam pārvalkot krustu pār savu pieri, pār savām lūpām un pār savu sirdi. Uh, un eh, tā nozīme jau mums intuitīvi ir skaidra, proti priesteris vispirms uzvalk krustu uz grāmatas, jo no šīs grāmatas, no šiem vārdiem eh, mēs saņemam eh, šo svētību, mēs saņemam šo vārdu, un tad mēs lūdzam, lai šis vārds būtu auglīgs, lai mēs to paturētu savā prātā, lai mēs to varētu pasludināt ar savām lūpām un lai mēs pārdomātu to savā sirdī. Jau eh, pirmajā gadu tūkstotī eh, tika veikta krusta zīme uz pieres. Tā ir senākā krusta zīme. Vēlāk redzam pēc neilga laika eh, atrodam uh, arī liecības, ka tika uh, veikta krusta zīme uz krūtīm un tad vēlāk arī uz lūpām. Un uh, savukārt pēc evaņģēlija pasludināšanas, pēc tam, kad evaņģēlijs ir nolasīts vai uh, svinīgajās misēs arī nodziedāts, tad tas, kurš to ir lasījis, noskūpsta evaņģēlija grāmatu – skūpsts kā godbības, cieņas un arī mīlestības zīme. Kādreiz liturģijā šo liturģisko skūpstu praktizēja daudz biežāk, tika biežāk skūpstīts altārs, arī liturģiskie priekšmeti, arī kalpotāji skūpstīja priestera roku vai tādu īpašu liturģisko uh, šalli, jeb drānu, manipulu, kas bija piestiprināta pie viņa rokas, un uh, šī prakse uh, vairs uh, mūsu ritā nepastāv, bet redzam, ka tā ir saglabājusies vairākos austrumu ritos. Bet šo grāmatu tad aiz cieņas diekons vai priesteris, kurš to ir lasījis, noskūpst. Savukārt, ja misiju vada bīskaps, grāmatu var aiznest viņam, un uh, arī uh, tad viņš var dot svētību ar evaņģēlī grāmatu. Tas gan ir uh, mūsu Romas latīņu ritā uh, jauns, uh, jaunievedums, kas ir ienācis Jāņa Pāvila otrā laikā, tas ir aizgūts no austrumu baznīcām, kur tāda praksta pastāv, un tagad ir izplatījies mūsu latīņu ritā bieži tiek praktizēts, kā svinīgajās misēs bīskapi dod klātesošiem svētību ar evaņģēlīju grāmatu. Evaņģēlīju grāmatu iespējams ir pēc tam, kad tas ir nolasīts, arī nolikt kādā redzamā vietā. Par to runā pāvests Francisks. Viņš ir iedibinājis arī Dieva vārda svētdienu, kas ir trešā parastā liturģiskā laika svētdiena, uh, Un uh, tad ir sevišķi šajā svētdienā viņš iesaka, lai uzsvērtu tā uh, vārda uh, nozīmi, arī redzamā, vizuālā veidā, tad ir labi Dieva vārdu arī intronizēt, ielikt speciāli sagatavotā vietā. To mēs redzam, piemēram, Ziemassvētku misē ar pāvestu, kurā uh, evaņģēlīja grāmata tiek nolikta blakus Jēzus bērna figūriņai. Tādā veidā uzsverot šo simbolismu, ka vārds, kurš ir pasludināts, šis vārds ir kļuvis miesa, kā mēs to lasām Jāņa evaņģēlijā un kā mēs to īpaši svinam Kristus dzimšanas svētkos. Tā ir, varētu teikt, noslēdzies šis vārda lasīšanas un klausīšanās uh, rituāls, riti, un pēc tam sako sprediķis, kurš nevar tikt izlaists svētkos un svētdienās, bet uh, kurš, ja ir attiecīgi sagatavots un ja spēj barot un uh, stiprināt klausītājus, tad, protams, ir iespējams jebkurā svētajā misē. Vēl pavisam nelielu muzikālu pauzi piedāvāju noklausīties Alma Redemptoris Mater, svētā pestītāja māte, antifona, kuru dziedam Marijas godam adventā, šajā gadījumā to ir komponējis Palestrīna, viens no daudzbalsības izcilākajiem komponistiem. Alma Redemptoris Mater un uh, viena no iemīļotām Dievmātei veltītām antifonām adventa laikā. Mēs esam pienākuši, tie pietuvojušies pie šīs dienas raidījuma noslēguma, proti esam runājuši par žestiem un ritiem, kādi ir Dieva vārda liturģijā. Vēl atliek vien pieminēt, ka pēc sprediķa, kuru cilvēki noklausās sēžot, ir ticības apliecinājums, un ticības apliecinājumā arī ir eh, zināmas eh, ķermeņa pozas, kuras mēs ieņemam, proti katrā reizē, kad mēs apliecinām ticību, pieminot no iemiesošanās noslēpumu, mēs noliecamies, atdodot godu Kristumu, kurš ir kļuvis cilvēks. Bet divas reizes gadā, proti Ziemassvētkos un uh, pasludināšanas svētkos 25. martā uz šiem vārdiem, kuros pieminām Kristus iemiesošanos, mēs nostājamies uz ceļiem, lai pielūgtu Dievu, kurš ir kļuvis cilvēks, un uh, šo noslēpumu mēs apliecinām, un tādā veidā arī zināmā mērā daram klātesošu uh, liturģiski uh, ar šiem vārdiem arī ticības apliecinām laikā. Un uh, Dieva vārda liturģija noslēdzās ar vispārējo lūkšanu. Tas ir, uh, kā jau iepriekšējo reizi minēju, uh, jaunums jeb uh, atkal atjaunots uh, elements svētajā misē, proti tās ir lūkšanas, kuras varam formulēt katrai svētajai misei savas, katrai svētdienai, katram īpašam notikumam vai svētkiem savas, kas būtu atbilstošas, kurās būtu izteiktas gan baznīcas, gan draudzes, gan uh, ticīgo uh, vai kādu pat atsevišķu baznīcas locekļu vajadzības. Un uh, tā lūkšana – arī tiek izteikta no ambonas, un ticīgie to klausās un tajā piedalās savās vietās stāvot kājās. Ķermeņa pozas, žesti, riti, tas viss piedara pie liturģijas, jo mēs esam būtnes, kas ir radīti ar miesu un dvēseli, ar garu un matēriju un uh, garīgu un uh, dvēseles uh, dzīvi mēs izsakām arī caur mūsu ķermeni. Ķermenis palīdz mums tuvoties Dievam, kļūst par instrumentu, lai mēs satiktos ar Dievu, jo Dievs ir kļuvis cilvēks. Un tagad viņš ir pieņēmis visu, kas ir cilvēcīgs, atskaitot grēku, padarījis to par savu lai dāvātu mums šo iespēju satikties. Atvados ar jums, no jums šajā ceturtdienā ar vēl kādu adventa laika dziedājumu slēdz debes vārtus vaļā kungs un uz tikšanos nākamajā reizē. Klausījies raidījumu Liturģiskā vārnīca, kas ir iespējama pateicoties taviem ziedojumiem. Uz tikšanos nākamajā reizē!